За мене е ова многу емоционален момент. Само да ја кажам дека еден и пет е на Сабајле за мене. Значи, само еден саат после полнот. Значи, јас ви проповедам малтене, малтене во многу незгодно време за мене. Али Господ не дава мир. Кога името Господово сакаш да го прославиш, не е битно во кое време проповедаш, дали во еден сабајле или во еден попладне. Ве да молам а, да ме сватите, затоа што не е лесно емоциите да ги сочуваш во место каде што духовно си роден. Од прилика половината ве препознавам, али половината сте ми нови. Тоа е една работа. Друга работа, многу празни столици. Трето, немој да ме удараш, те молам. Значи, трета работа, да знаете дека моето срце, еднакво ве гушка сега, како вас, така и оние таму. Да се помолиме на Господа. Драги наш Татко Небесен, еве не пред Тебе, Те молам за Твојата реч, и силата на Духот Свети да ме прати, додека ја делам мислата со моите браќа и сестри која е припремена. И онака како што те молев, и сега те молам поново, не јас, него ти, Господе. Благослови ги сите браќа и сестри и води не по милоста Твоја. Ти остануваме благодарни во името на Исус Христос и за силата на Духот Свети и вечно. Амин. Многу души ме недостасуваат овдека. Толку би бил среќен да ги видам ниф, али некој не се живи повеќе. Жан Валжан Виктор Иго, во неговата новела, романот, тој е доста познат француски автор, кој е ценет. Меѓутоа, она што јас го издвоив од неговата новела, имате книга, имате и филм, Лес Мизераблес, не знам како тоа ќе го преведете на македонски, како? Мизерните. Значи, се има одстапување од книгата и оно што го гледате на филмот. Меѓутоа, пораката е иста. Жан Валжан, тој е еден јадник, човек, кој е осуден на најмалку 17 или 19 години, беа не знам точно, во затвор, само што украл леп за кого? Не за него, него за неговиот нечак, внук. Дали знаете што значи 17 години, али тоа не се овие затвори ко сега или америчките затвори, па да имате и храна, и телевизија, и сите удобности, него тоа се затвори каде што секој ден се бориш да преживееш. Тој Жан Валжан, такви ожилоци стекнал од затворот, да логички вака како го разговараме, си упастуваме социјално прашање. Дали е можно тој човек да излезе од затвор нормален? Дали тоа ќе биде тој човек? Он добива парола. Значи, условна слобода. Ако не направи грешка, може да си продолжи со слободниот живот. Значи, одлежал за тоа време. Меѓутоа, еден момент кој е многу важен да обратете внимание е неговиот затворски а, а, како ги викате оние што се во затворот, надзорници, чувар, жаверт, он му е као надгледник таму, и он добро го знае кој е Жан Валжан. Он е многу важна личност за да го пратиме текот на настаните што се случуваат. Жал важан излегува од затвор. И постицај на околности доаѓа и добива преночиште кај свештеник. Кај свештеникот, поред тоа што, значи, ја разбира неговата ситуација, му дава сребрени лажици, силвер, тоа викаат на американски, а, и ножеви, али за светилникот има две опции, кои после тоа му го дава во филмот или во книгата пишува дека свештеникот му го дал и светилникот. Жан Жан ноќта, кога се буди и, и, и размислува како понатака, две личности се борат во него. Една му вели, дали да го убијам човеков сега, иако ми направи тако гостопримство, и да земам се што сакам, или да го загрлам, да го полюбам за она што ми го чини. Две два супротни става се јавуваат во неговиот живот. Неверојатна борба. Он оди. Сега зборувам по книгата. Значи, бега со сето она и со светилникот. Али пред тоа, свештеникот му дава нагласок да може тоа да го користи за него. Тоа е како нешто што свештеникот покренат со племените желба да му даде една финансиска помош да отпочне нов живот. Да може да го изфинансира стартот негов, да може да почне живот. А во тој старт е и светилникот, кој има посебно значење, посебно место во Библијата. Дури светилникот е и во светињата на светињите. Што значи светилникот? Што вика Исус? Јас сум видело. Тоа видело, тој нагласок кој го добил Жан Важан од свештеникот, му останува јако во секчавање. Меѓутоа, на патот, он е осуден односно пронајден. И пошто е на парол, а на наоѓаат кај затвореник, полна торба со сребро, кој е логичен заклучок? Си го украл. Ајде назад кај свештеникот. А ова неговата слушкиња која била со него, она кутрата сакала да скокне од радост која виделе полицијата го донеле жалважа назад. Аха, ќе го добијам назад својот силвер. А свештеникот вика, О, не, не, не, не. Тоа е негово. А полицијата вика, стварно? А значи, он вистина зборел? Една, една шокантна ситуација во главата на Жан Валжан. Значи, што се случува? Морам да побрзам. Жан Валжан, тоа остава една, една таква, таков печаток во неговиот живот, да, да тоа го менува. Тие пари, кој што он ги со, со кој што почнал и поради промените кои тој ги доживеал од тој шокантен сусрет со свештенкот кој го сменил правецот на неговиот живот, му помогнале да после се изгради и да постане познат градоначелник. Меѓутоа, тој градо, а, како градоначелник и позната личност има свој бизнис и понатака книгата, ако сакате да читате имате многу детали. Значи, има еден полицаец, кој, тој, го рековме, Жаверт, кој го прати него. И не може да се сети и знае дека му е познат од некаде, не може да знае од каде. Меѓутоа, поради некои прекршоци кои се направени, он сака поново да го гони, да го стрпа поново во затвор. Што Виктор Иго прави тука? Значи, дава две а, а, анализи кои се многу јаки за нас да ги разбереме. А, во што е работата? Жан Валжан е човек кој го променил својот карактер, а од друга страна го гледаме Хаверт кој со сила на законот, кој го познава добро законот, поштен полицаец, која е верена законот, онака како што апостол Павле бил кога бил Савле, и го гони него до крај, и да скратиме приказната. Полицајецот е шокиран, кога Жан Важан му вика, слушај, ти мене ме гониш, јас сум спремен ако треба и поново додам да во затвор. Али предходно, он, Жан Важан доаѓа во ситуација, тоа е во времето на а, француската револуција, кога Он го спасува животот на оне кој најповеќе го гурни. А тоа е полицајцот Жавер. Полицајцот е толку збунет и не може да дојде до себе што е тоа што Жан Валжан, уместо да ме убие, он го спасува мојот живот. И на крајот се завршува новелата, а и филмот, со сцена да полицајцот не може да ја поднесе милоста, која е изградена сега во овој ново обратен човек. Милост која е толку јака, а со која он не може да се помири. Зашто? Затоа што он е научен да служи на словото на законот. Без милост. И одлучува што да направи. Имам опција, поново Жан, Жан Валжан да го ставам во затвор, или јас да си го одземам животот. И он одлучува, уместо лисиците кои беа на неговите раце, ги симнува и ги става на себе, и застанува на лисицата на реката, и едноставно се трува во реката и го губи животот. Зашто овој човек тоа го направил? Што е тоа што го проникнало да он си го одземе животот а да го спаси животот на Жан Валжан. Тоа е, браќа и сестри, силата на милоста, на љубовта. А оние пак, кои што одат по законот, они не може тоа да го сватат. Као што ни евреите не можеле да ја сватат милоста Божја. Видите колку е опасно кога живееме во Стариот Завет. Значи, Насловот беше два завети, така? И тоа проучававме целото тромесече. Во што е поентата? Во светот, во протестантскиот свет, постои учење, расширено учење, дека Стариот Завет е што? Законот, а Новиот Завет е Исус умрел, не ослободил. Лет син, Тоа е учењето на протестантската црква. Меѓутоа, што е правата порака, кој е правиот завет? Кој е понов, стариот или новиот завет? Новиот завет е постар од стариот. Зашто? Зато што тоа е таа љубов Божја, која не нагони да се менуваме, да, да, да чиниме она што не му е јасно на овој свет. Стариот завет е уствари секој момент кој ние го користиме во нашиот живот, каде што нашето ја, оди напред, испред нас. Не разбирате Значи, тоа е она човечки напор, human effort. Нешто што, што ни смета во одењето со Христа. Целта на, се, на секој христијанин треба да биде една, единствена и јасна. Not I, but Christ. Не јас, него Исус. Тој проблем јас се соочував 40 години. Мене ме припрема за крштевање Данило, ој Стојан Данилов и ми се чини Тасевски малку ми помога во околу процедурата на крштевањето. Меѓутоа Само да ви кажам, дека скоро ништо не ми кажале. Не ми ја кажале суштината. Во што е суштината на христијанскиот живот? А најубаво да ја сватите суштината на Библијата е да ја разберете Библијата. Е сега имам уште 10 минути за нешто драгоцено што ми треба 2 сати. И како тоа да го кондензирам сега? а попладно имам друга тема. Значи, е, сега ова олеснување за мене. Милост, ви благодарам за милоста, значи има милост во вас. Значи, што е работата сега? Проблемот со кој секојдневниот човек се среќава е властитото ја, кое му смета на заедницата со Бога. Како ние се спасуваме? Со што? Што е тоа што јас треба да направам да бидам спасен? Ништо. И како ништо? Макар нешто треба да направам. А, значи сепак нешто треба да направам. Ама тоа правење не е правење, тоа е верување. Значи, она што... Па, Боже, па молитвата е верување. Така е, молитвата е верување. Она што Господ го очекува од нас – и она што само Господ го очекува од нас. Да му веруваме. Единствениот requirement за спасение. Како тоа не ми беше објаснето пред 40 години? Како? Дали ви тоа го разбирате, браќи и сестри? Не знам дали го разбирате. Се извинувам. Дозволете ми да, да, да, да идам понатака. Вие ќе речете го разбираме, ама животот е реалност. Животот е понос. Животот е јас, не Христос. А Христос вика, не ти, него јас. И тоа е една борба, која ја водиме секој ден. И ако секој ден не сте спремни да се соочите со таа реалност, вие ќе постанете духовни джуджиња. Тоа што бев јас, скоро 40 години лута, викам, Господи, што е оваа работа? Не знам дали да ви кажам. Станав овисник. Едикт. Брат Мирче, едикт. Се слушал ли за таа работа? Како не ти е срам, брат Мирче, ти да збориш тука како едикт? Али јас си велам дека има многу едикти во оваа црква. Не само овдека. Во црквата Божја. Сите сме ние мајки или више едикти. Ако ништо повеќе, ние сме едикти на нашето ја, кое толку ни смета и не можеме да видиме едноставни работи во христијанството. Зашто тоа го велам? Бог на почетокот на Библијата вика Зашто си така облече во смоква? Што си се покрил во смоква кога сгрешили Адам и Ева? Кој ги рече тоа? Абе, ние срам, голи сме. А Господ вика, окей. Ајде, еве ви, јагнечка кожа, покрите се. Што сака да каже? Значи, Господ одма на почетокот ни го објавува Евангелието. И вика, твојата срамота не може да ја покриш со твојот напор, со твоето ја. Твојата срамота само јас можам да ја покрием. Нешто што вие не можете да го сватите и што ќе го проучувате целата вечност. Тоа е толку длабока тема, браќа и сестри. Не мислиме дека зато велите, немојте да трчате пред рудо. Не е лесно да се свати Христовата љубов. Она е толку длабока. Можеме да кажеме дека е лесна. Теоретски да. Интелектуално да. Али практично секој ден да се бориш со своето ја не е лесно. Тоа значи да умираш секој ден на она што ти смета во животот. Било да е тоа од социјален аспект, финансиски, емоционален, а, а, а, you name it. Значи, многу препреки може да се јават во нашиот живот. Од друга страна, значи, Бог понатака вели, кога се кога разговара со Аврам, вика, Авраме, во тебе ќе го намножам семето. Ти ќе ми бидеш представник, татко на човечката нација. И ти ќе бидеш и твојата сопруга. Фала ти, Господе. Ти благодарам за поверението. Ти верувам. Колку траеше неговото верување? Молам? Многу кратко. Зошто? Зато што Сара доја. Хм. Па знаеш што, Аврам? Па Господ изгледа, треба да му помогнеме. Ајде земја Хагара и легни со нејзе. А, Шо викаш? Нека ни роди дете, бум, го решиме проблемот. И еве дете ќе добиеме и на Господа ќе му помогнеме. Оти Господ треба помош помош од грешник, на Господа ќе му помогнеш. I'm sorry, it doesn't work that way. Кој си ти да му помогнеш на Бога кој е вечен? После тоа он доаѓа поново. Авраме, да не ти заборавиш, отидете да ти јас. Немојте да заборавите. Во тоа време Сара била околу 90 години стара. Незиниот менструален процес е завршен. Нема теоретски она да, да, да може да затрудне. Тоа е веќе метафизика, не физика, метафизика. Нешто што е невозможно. Али, има ли нешто невозможно за Бога? Да не одолжиме должиме приказот, тука можам да ви зборам уште еден саат, само за ова, али морам да скокам да идам напред, затоа што времето ме, ме, ме, ме, ме руши. Хагара, нашата природна мајка. Намерно го потребам зборот природна мајка. Во такви маки да става. Нашата природна мајка е нашето ја. А нашата supernatural, надприродна мајка е Сара. Дали ние сме деца на природната мајка или на надприродната мајка? Бог ни вели, ние сме деца на надприродната мајка. Значи, ние сме тие кои што треба да го сватиме животот. Метафизички. Нашиот однос со Христа е базиран на метафизика. Дали тоа можете да го сватите? Ако почнете од Библијата, од почеток, па низ историјата, ќе ги видите само чудата Господни како Господ ги води сите борби на израелскиот народ, ако сакате почнете со, со Мојсије, со отварање на морето, со стената, со како овие, кога го освојува зидот Јерихонски, со што победија? Со борби? Со труби? Каква е таа победа со труби? Ништо не мора да направат, само треба да вртат околу градот и готово а други победи имате колку сакате да читате. Бог, као на мали деца, стално ни поновува. Не можете да видите светлост. Иако велите, гледам, ама не гледам, чурав си, слеп си. Не гледаш дека твоето ја не можеш да го победиш со нешто што нема сила во тебе. Тој истиот проблем го има и апостол Павле. Он бил заробен со законот. Сега скокам многу, само да знаете. Многу скокам, многу важни работи прескокам, затоа што неаме време повеќе. Апостол Павле бил заробен со законот. Он му служил на законот толку верно. Тој е фарисеј, од највисок ред, образован, Нема шанси ти со Павле да разговараш, нити со Савле, нити со Павле. Се губиш во секој случај, затоа што бил човекот доста образован. Меѓутоа, она што Савле го немал, а тоа е духот на законот. Не можел да свати милоста Божја, љубовта Божја. Све гледал кроз призма на законот Божи. Десете заповести. А дали можеме ние десете заповести да ги држиме? Нема шанси. Forget it. Impossible. Невозможно. И Господ милости го вика. Савле! Ајде, време Време да дојдеш на правата страна. Да почнеш да стварно слушиш. Гледам дека си ревен. Све знаеш, ама суштината не ја знаеш. Савле, мора да умреш. И твоето име ќе биде сега Павле. И ти ќе бидеш мој апостол. А да ви кажувам работи за детаљи, каменисувањето на Стефан, колку се тоа убави и длабоки, мислам, тоа е трагични, али многу длабоки за полки да извлечеме. От Исавле пристанал, бил тука кога е Стефан камен, каменисан. А дали знаете дека каменисувањето на Стефан беше последната шанса за израелскиот народ да се извлече од нивниот смрад, да не кажам правиот збор. Тоа беше последна шанса. И апостол Павле е тука. А Господ не гледа на нас како на Израел, него гледа на нас како на духовен Израел, како на оние кои имаат врска со надприродната мајка, кои, верува, кои му веруваат на Бога, дека Бог може да го стори она што е невозможно. А знаете што е невозможно? Невозможно е еден едикт кој оди така далеко, да толку е обземе со слабоста на телото, да више нема шанси. Он е изгубен. Во Божите, во, во, во людските очи тој е изгубена личност. А дека Господ, Од тоа, постите да излезе од ѓубре, тоа ѓубре сум јас, избрам на себе. Од тоа ѓубре јас можам да направам нешто. Ето, нешто што, што има смисол, нешто што ќе му даде сила за нов живот, да постанеш нова личност. Нова личност без присуството на ја. Само да ви кажам, овај, кратко, за апостол Павле. Толку е тој човек, толку е тој човек и начитан и духовно спремен. Јас не знам колку сте запознаети со неговиот пристап. Не е лесно, лесно е да збориш со грешник од светот. Али да идеш ти на евреј, да му збориш за вистината, good luck. Good luck! Зато што тој евреј има да те матира од секој чош. Евреите многу ја знаат вистината и Стариот Завет, али не ја знаат суштината. Евреите се нонстоп држат за законот. Они мислат дека Аврам го одржал законот со, со неговата вера. Видите кој е тоа превара. Значи, human effort А од друга страна, гледаме дека Бог ни вика, не, само верувај, само верувај. И можам да ви кажам дека некои работи, која ги читаме во посланицата, а, да видиме да прочитаме Галатјаните 4.24, да потврдиме само ова што збориме, да знаеме дека е од Библијата. А ова е речено сликовито. Двете жени се двата завета, нели тоа утврдивме. Едниот е Синеската гора, која раѓа за робство, а тоа е Агара. А другата е што? Нашата наприродна мајка. Апостол Павле имал челиндж тоа нешто да го објасни на евреите. Али он користи метода која не е за нас е, е не се смешка, знае сигурно што ќе кажам. А, значи кога евреј со евреј, не обичен евреј со обичен евреј, значи фарисеј со фарисеј кога зборува. Значи си имаш работа со паметњакович. Ти не можеш со него така лесно да излезеш на крај. Тука можеш да го знаеш начинот на размислување како они приоѓаат на проблем. Еден обичен стих, кој да е год од Библијата, он има четири пристапи. Дали сте тоа слушнале? Четири пристапи. Како го анализираат тој стих евреите? Првиот пристап е дословно значење. Другиот е сугестивно значење. Третојот е значење со кој може дедуктивно да дојдете до заклучок во истражување на библиското значење. А четвртиот, како најважен, кој апостол Павле многу го користел, е алегоричното значење. И тука он ги матира евреите. Зашто? Зато што евреите не може да мрднат кога ти ќе го споменеш Аврам. Оти за нив е Аврам символот. И он со неговиот символ го руши нивното верување. Немам време тоа да ви објаснам, се извинувам. Тоа е посебна приказна, што се вика, али вистинска приказна. Мораме да одиме напред. Уште малку само да да овај а... значи римјаните 7:19 што вика таму? Се сеќав ли некој? Гледа две сили во себе борба. А од друга страна, у Галачаните 2.20 гледаме една нова форма на изразување на неговиот однос со Христос. Што вика таму? Галачаните 2.20. А јас повеќе не живеам. Кој живее во мене? Исус. Видите како и апостол Павле, оној стихот што вика од вера во вера. И апостол Павле расте во заедницата со Христа. Треба, имајте го тоа на ум. Значи, не е он гениалец кој све одеднаш сватил. И он имал период на прилагодување во неговата заедница со Исус Христос. Иначе да ви <laughs> кажам за апостол Павле, јас кога сега многу почнав книги да читам за неговиот живот затоа што сум одушевен, јас го замислував онака голем човек, крупен, со коса, со брада, со појава. Што значи тоа? Значи не е точно. Балиот, али бил келов. Обрвите му биле составени. Нос искривен. Ногите му биле овакви. Скривени нозете. Како фудбалер, али во пензија. Ме разбирате ли? Значи, како појава ништо. Али као мозок, don't even try it. He's gonna beat you. Big time. Значи, апостол Павле, он сваѓа нешто, нешто што е многу важно за нашиот живот. Јас имав, јас имав, мојот покоен father-in-law, пунец или дедо, он беше диализа пациент. Неговите бубрези откажа. Зашто крвта, организмот му ја труеше. Целиот урин, сите они отпадници одат во крв кога бубрезите не ви работат. Браки и сестри, дали можете да сватите дека ние сме диализа пациенти? Сите сме диализа пациенти. Нашата крв е нечиста. Секој ден тражи диализа. Диализа на светиот дух. Дали то можете да го сватите? Јас се извинувам ако ве погодувам, али тоа е вистината. I'm sorry. That's how it works. Ние сме сите во неопходна потреба да се приклучиме на апаратот кој се вика Исус Христос, да ни ја очисти крвта за денот кој не очекува. Секој ден е приказна за себе, борба за себе, Ако мислите дека можете да прескочите ден, good luck. Good luck. You're not gonna Значи, што е тајната? Тајната е како јас да пронајдам начин да екзистирам, а да не бидам јас. Како е тоа можно? Оно што Бог очекува од нас, да од субјект, да постанеме објект, значи телото наше да постане храм на Духот Свети, а Духот Свети да може да се всели во тоа тело. Дали ме разбирате? Само така можете вие да функционирате како дете на надприродната мајка Сара. Ве молам. Тоа е суштината на целото она што е напишено во Библијата. Значи, Исус ни треба. Чим ке земеш воздух, готово, ти треба Исус. Не можеш да дишиш без него. Ако сакаш да го држиш законот. <clears throat> Шо реков сега? Можем јас да го држам законот? не можно човек да го држи законот? Библијата вика не. Тогаш, што се случува? Сега едно прашање само за пасторот. Си спремен? Да. Сакам да те посрамам малку. Ќе пробам. Не знам дали ќе успеам. Зато што е многу деликатно прашањето. Али ова намено го правам. Не у суштина да те посрамам. Него да само кажам, браќа и сестри, колку малку знаеме, колку малку му веруваме на Господа. А прашањето е, Што е држењето на законот? Што е држање на законот? Поведете, ако мислите дека е тешко за него, ако некој од вас знае одговор, кажете. Повели, брате. Држењето на законот е секој дневно дружење со Исуса Христа, секој дневно, секој минут, секој сад, секој секунда. Добро, тоа е прилично убаво речено, али има еден многу пократок збор, кој ќе го поделам со вас. Јоже, повели, ти сакаш да кажеш. Точно, тоа го добив, тој одговор од најпаметниот во црквата моја, со кого си имам битка нон-стоп. Тој ми го одговори тоа, управо што ти велеш. Али не си во право, не е тоа точен одговор Јоже. Извини, молим те, знаеш колку те сакам. Тебе ти имам на телефонот секој ден, свиката е, тука се. Јоже со кучето него. Секој ден го гледам, кога го тебе повика него, не го отворам ја Јоже го гледам и, и хаспа, како беше него. Ама извини, не си го право. Пасторе! Да најубав, најубав. Али, браки и сести, не сакам да ви мудрувам, ве молам. Ја не сакам да, ве, да се правам паметен тука. Али не е лесно да одговориш на тоа прашање ако не му посетиш внимание во проучувањето. Значи, ве молам, слушате ме сега пажливо. Ова е суштината. Значи, дали можеме да го држиме законот? Одговорот е да. Е, више, вика не. А ја викам да. Али сега да објасниме како? Кој ќе ти објаснам зоки како, тогаш ќе речеш да, не, не. Па, Треба долго време, во право си, брате. Од тој аспект ти давам стварно кредит, треба време да растеш на Христа. Оно што сакам да кажам, брате, држињето на законот е верност. Оно управо што Господ очекува од нас. Да, верувам, верувам. Значи, кога веруваш, што добиваш? дарови на Духот Свети или дар на Духот Свети. Едина или множина? Множина. Едина. Да. Плод. Што е плод? Што е плод? Любов. А како љубовта да се изразува? Любов. Ајде, кажи ми што испуштив. Само биди кратка, Оле, те молам. Да Само изволте. Ле, ле, изволи. Нема. Не, ја ти велам само една. Јас сум професор, Јас сум никој ништо, ти си професор. А јас одговори верност. А јас можам да ти докажам со адвентистичката црква и со нашата цела теологија дека тоа што го реков не го реков без везе. Е сеја ти ако нешто ново имаш изнад адвентистите повели. Ајде, ајде да научиме. Само сега, знаеш што ќе направиш, Оле? Сега ќе се испаднеш по паметна од, од сите адвентисти. Ајде, повели. Добро е? Ајде. Доведе во Бог, и верен на Бог. Тоа се три составни елементи на верност. Значи, ние го спомним на светот. Е сега, ние, ките, што ги кажи? Нема никто да верува во мојот така, збора мојот имам. Ама ние сите веруваме во Бог, ама ја не имам посебно да се верувам. Добро е за Бог. Нема добро за сега, нема да се треба интервенција, така е нема да го бидат атмосфера. Ама, Оле, слушај. останале до крај верни на Бог и бидеме да не бидеме да не на за сите наши, како се каже, ние, херои на вера. Да. Значи, да, да, да а па затоа реков јас верност оле. А таа верност опаќа сите тие три твои работи. Значи да. Да. Значи, Ти благодарам. Ти благодарам, Оле. Фала ти многу. Коментарот беше добар. Е, сега вака. Требате да сватите, браќа и сестри, дека црквата е поделена на две групи. Кои се тие две групи? Телесни и духовни. Само две групи. Во која група ти припадеш? Оно што Господ очекува е да прифатиш и да сватиш дека си дете на надприродната мајка. Не на природната мајка. Христијанството се дефинира наједноставно од аспектот на телесните, чешни ме и ја ќе те чешна. Ние тоа го знаеме, како луѓе. Само таа, тој аспект на човеко понашање ни познат. А она другото, што и Оле збореше, што е во оквирот на верноста и во оквирот на, на на заедницата со Бога е да дозволиш да Бог се всели во твоето срце и да ти родиш твоата верност да роди љубов Јоже. Значи ти беше во право само еден корак требаше назад верноста да ставиш прво, затоа што ние се спасуваме само со што рековме, со вера и ништо повеќе. Период, немојте ништо на тоа да додавате. Тоа е оно што Господ тражи од нас. И другото е да се испразниме од нашето ја, кој е најголем непријател на нашиот духовен живот. И јас го молам Господа, во тој правец да ни помогне да се менуваме,